Die Openbaring hoofstuk 10. Toe het ek 'n ander engel, 'n sterke, uit die hemel uit sien afkom. Hy het 'n wolk om hom gehad en 'n reënboog bo kan sy kop. Sy gesig was soos die son en sy bene soos vuurpilare. In sy hand het hy 'n oop boekie gehad. Hy het toe met sy regtervoet op die see en met sy linkervoet op die land gaan staan en met 'n harde stem uitgeroep, soos 'n leeu wat brul toe hy uitroep, het sewe donderslae geantwoord. En toe die sewe donderslae praat, wou ek dit opskrywe. Maar ek het 'n stem uit die hemel hoor sê: "Hou geheim wat die sewe donderslae gesê het. Moet dit nie opskrywe nie." Die engel wat ek op die see en die land sien staan het, het toe sy regterhand na die hemel toe opgelig en 'n eed afgelê by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel en wat daarin is die land en wat daarop is, die see en wat daarin is, geskep het. Hy het met 'n eed bevestig. Daar is geen tyd meer oor nie. Op die dag wanneer die sewende engel op sy trompet gaan blaas, sal God se verborgde bedoeling met alles bereik word, soos hy die blye tyding aan sy dienaars, die profete, bekend gemaak het. Die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het toe weer met my gepraat en vir my gesê: gaan kry die oop boek daar in die hand van die engel wat op die see en die land staan. Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my: Neem dit en eet dit op. Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit so soet soos honing wees. Ek het toe die boekie uit die hand van die engel gevat en dit opgeëet. In my mond was dit so soet soos honing. Maar toe ek dit insluk, het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê: Jy moet weer God se boodskap aangaande baie volke, nasies, tale en konings verkondig.